Ավարտվելու վրա է աշնանացան հացադիկայիների բերքահավաքը։ Վաղը կանցկացվի շփման գծի պլանային դիտարկում։ Առաջիկա սեպտեմբերի 13-ին Արցախի 207 համայնքներում կկայանան տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ։ Ադրբեջանի նախագահային դժվար բանակցություններ են սպասվում։ Չինաստանը հավանություն է տալիս Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ ձեռքբերված համաձայնագրին։ Շուշի պետական թատրոնը բևանդրել է Ռոբերտ Եսայանի պոեզիայի հիման վրա արված ներկայացումը։ Այժմ այս ամենի մասին մանրամասն։ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը հուլիսի 20-ին այցելել է Մարտակերտի շրջանի Վանգյուղ եւ հանդիպել համայնքի բնակիչների հետ։ Քննարկվել են գյուղում արկա խնդիրները, դրանց լուծման ուղիները։ Նախագահ Սահակյանը նշել է, որ Վանքը հանրապետության ամենադինամիկ զարգացող գյուղերից է, որն արդենից դարձել է ճանաչված զբոսաշրջային կենտրոն, հավելելով, որ համայնքում այսուհետ էլ կիրականացվեն տարբեր ծրագրեր։ Նախագահ Պակոսյանը ստորագրել է հրամանագիր, համաձայն որի Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությանը մատուցած ծառայությունների համար Դմիտրի Ադբաշյանը ապարգևատրվել է երախտագիտություն մեդալով։ Հանրապետությունում ավարտին է մոտենում աշտանացան հացադիկայների բերքահավաքը։ Ինչպիսին էր նրա ընթացքը եւ ինչ արդյունքներ ունենք առայժմ, պատմում է Վարսիկ Հարությունյանը։ Այս տարվա բերքահավաքի արդյունքներից ընդհանուր առմամբ գոհ են թե իրենք հողօգտագործողները եւ թե մասնագետները։ Ըստ Արցախի գյուղատնտեսության նախարարության բուսաբուծության եւ բույսերի պաշտպանության բաժնի պետ Վիլեն Ավետիսյանի, տարեց տարի զգացվում է աճ, ինչը ուրախալի է։ Հողօգտագործողների հետ բարբերաբար անցկացվող սեմինար դասընթացները տալիս են իրենց դրական արդյունքը։ Տարեց տարի արդեն մեզ հաջողվել է հողօգտագործողների մեջ ծերմանել այն գաղափարը, որ անհրաժեշտ է պայքարը վեգետացիայի տարի ժամանակահատվածում եւ հիվանդությունների դեմ, եւ վնասատուների դեմ, եւ մոլախոտերի դեմ, ինչպես նաեւ իրականացրել սնուցումներ, բարարտացումներ եւ այլն եւ այլն, որը իր արդյունքները կարծես թե արդեն տալիս է։ Եվս մի հանգամանք, որը նպաստում է բերքատվության աճին։ Ամեն տարի Արցախի գյուղի եւ գյուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամը ձեռք է բերում համապատասխան նյութեր, որոնք օգնում են հողօգտագործողներին նորմալ բերք ստանալ։ Մեր յուղեր գյուղատեսի աջակցության հիմնադրամի միջոցով արդեն ամեն տարի ներեկրվում համապատասխան քանակությամբ եւ թունանյութեր, եւ տերևային սնուցիչներ, եւ պարարտանյութեր եւ այդ ներկրումը նաեւ աճի միտումներ ունի, որի արդյունքն է նաեւ այս տարվա մեր բերքա հավաքի ցանիշները։ Վիլեն Ավետիսյանի խոսքով չնայած եղել են որոշակի խոչընդոտներ, սակայն հնարավորինս կանխվել են հրդեհները, արդյունքում ապահովվել են նորմալ ցուցանիշներ։ Այսպես Ասկերանի շրջանում այսօրվա դրությամբ արդեն իսկ Բերքահավաքը իրականացված է 7921.7 հեկտարի վրա, այդ թվում 5996 հեկտար ծորեն, 1848.2 հեկտար գարի եւ 77.5 հեկտար հաճար։ Անթանուր համախառն բերք կազմել է 21313 տոննա, նշենք սա նախորդ տարվա 11178 տոննայի դիմաց։ Իդեպ այս օրերին շարունակվում է հաճարի բերքահավաքը։ Միջին բերքատվությունը կազմել է ուրեմն համապատասխանաբար ծորենը 28.4, գարին 22.7 եւ հաճարը 14.3։ Բաժնի պետն ուրախ է նման ցուցանիշներով եւ հույս է հայտնում, որ առաջիկայում էլ կաշխատեն նույն երանդով։ Իհարկե, ողջունելի է, հույս ունենանք, որ հետագա տարիներին կպահպանենք եւ ավելի ավելացնենք, կբարձրացնենք մեր բերքատվությունը։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր։ Ինչ եւ ինչքան բերքի հավաքում Շահումյանի շրջանում հերախոսակապով հաղորդում է մեր արտահաստիկային թղթակից Թամար Գրիգորյանը։ Շահումյանի շրջանում այս տարի բերքահավաքն սկսվել է հուլիսի 11-ին եւ տևել մինչեւ հուլիսի 14-ը։ Այս մասին մեզ հետ զրույցում նշեց Շահումյանի շրջանի վարչակազմի աշխատակազմի գյուղատնտեսության բաժնի վարիչ Խաչիկ Գալստյանը։ Ինչպես տեղեկացրեց մեր զրուցակիցը, բերքահավաքի այս փուլն իրականացվել է կոմբայնով։ Ընդհանուր առմամբ հնձվել է 13 հեկտար հողատարածք, ստացել են 263 ցենտներ բերք։ 1 հեկտարի բերքատվությունը կազմում է 20.2 ցենտներ, նշված 13 հեկտարից 12 հեկտարը ցորեն է, մյուս 1 հեկտարը գարի, նշեց Խաչիկ Գալստյանն ու հավելեց, որ հացահատկային մշակաբույսեր մշակվում են շրջանի միայն 1 ակնաբերդ համայնքում։ Բացի հացահատիկային մշակաբույսերը շրջանի տարբեր համայնքներում հավաքվել է նաև կարտոֆիլ, բանջարեղեն, սունգ, պտուղ, հատապտուղ, թութ սկսվել է նաև անասնակերի մթերում, մթերվել է 1225 ցենտներ խոտ։ Խոտի մթերումը շարունակվում է եւ կտևի մինչև սեպտեմբեր։ Ինչպես նշեց մեր զրուցակիցը, շրջանում բերքատվության ցուցանիշը նախորդ տարիների հետ համեմատած այս տարի բավականին բարձր է։ Բերքահավաքից առաջ դեռ մայիս ամսին Ակնաբերդում ուժեղ կարկուտը մեծապես վնասել է բերքը, բայց դրա հետ մեկտեղ բերքատվությունից դժգոհել չենք կարող։ Եթե կարկուտ չտեղար, ավելի լավ բերք կունենայինք, ընդգծեց նա։ Անդրադառնալով Շահումյանի շրջանում գյուղատնտեսական մեկ այլ կարևորագույն ճյուղին՝ մեղվապահությանը, գյուղատնտեսության բաժնի վարիչը տեղեկացրեց, որ շրջանում հուլիսի 1-ի դրությամբ եղել է 2450 փեթակ, բայց հիմա մեղվապահներն ավելացնում են փեթակների թիվը։ Դարին շատ լավ է սկսվել մեղվապահության համար, ընդգծեց նա ու հավելեց, որ կախված Անդրեվի հաջողականությունից կարելի է մեղրի լավ բերք ակնկալել շրջանից 50 բնակիչ ակնկալում են գյուղատնտեսական վարկեր ստանալ գյուղի եւ գյուղատնտեսության աջակցման հիմնադրամի կողմից։ Դիմումները տրվել են դեռևս նախորդ տարի։ Գյուղատնտեսական վարկերը հիմնականում տավարաբուծության զարգացման համար են, բայց կան նաև մեղվապահության ծրագրեր։ Նշեց Խաչիկ Գալստյանն ու տեղեկացրեց, որ հիմնադրամը նոր ծրագրեր է մշակել այգեգործության զարգացման համար։ Մեր շրջանում պայմանները բարենպաստ են բտղապուծության համար եւ հավանական է, որ մեր շրջանից էլ գյուղացիներ կօգտվեն նոր ծրագրերից, ամփոփեց մեր զրուցակիցը։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Հուլիսի 22-ին Արցախի իշխանությունների հետ ձեռքբերված պայմանավորվածության համաձայն ՀԱԿ առաքելությունը Արցախի եւ Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծի պլանային դիտարկում է անցկացնելու Մարտակերտի շրջանի Թալիշ գյուղի արևելյան ուղությամբ։ Արցախի պաշտպանության բանակի դիրքերից դիտարկումն իրականացնելու են ՀԱԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Դաշտային օկնականներ Խրիստո Խրիստովը եւ Իրժի Աբերլեն։ Արցախի իշխանությունները պատրաստակամություն են հայտնել աջակցել դիտարկման անցկացմանը եւ ապահովել ԵԱԿ առաքելության անդամների անվտանգությունը։ Հուլիսի 20-ին կայացել է Արցախի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի հերթական նիստը, որը վարում էր հանձնաժողովի նախագահ Սրփուի Արզումանյանը։ Քննարկվել է Արցախի ազգային ժողովի 2015 թվականի մայիսի 3-ին կայացած ընտրությունների կազմակերպման եւ անցկացման, ընտրական օրենսգրքի խախտումների վերլուծության եւ առաջարկությունների վերաբերյալ Արցախի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի հաղորդագրությամբ Արցախի ազգային ժողովում հանդես գալու մասին հարցը եւ այն իրականացնելու իրավունքը վերապահվել Արցախի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Սրփուհի Արզումանյանին։ Նիստում քննարկվել եւ հաստատվել են 207 համայնքներում 2015 թվականի սեպտեմբերի 13-ին սպասվող ընտրությունների գազམ་ակերպման ու անցկացման հիմնական միջոցառումների ժամանակացույցերը։ Համազային տեղական ինքնակառավարման մարմինների հերթական ընտրությունների Հիմնական միջոցառումների ժամանակացույցի տեխնացուների ինքնաառաջադրման կամ կուսակցությունների կողմից գրանցման փաստաթղթերը համապատասխան տարածքային ընտրական հանձնաժողով ներկայացնելու ժամկետ է սահմանվել 2015 թվականի օգոստոսի 9-ից մինչև օգոստոսի 14-ի ժամը 18-ը տեխնացուների գրանցումը կկատարվի օգոստոսի 14-ից մինչև օգոստոսի 19-ի ժամը 18-ը նախընտրական քարոշության ժամանակահատվածն է օգոստոսի 20-ից մինչև սեպտեմբերի 11-ի ժամը 24-ը։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հաստատել է նաև 2015 թվականի սեպտեմբերի 13-ի ընտրությունների նախապատրաստման եւ անցկացման հետ կապված ընտրական հանձնաժողովների ծախսերի նախահաշիվները։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևին դժվար բանակցություններ են սպասում հուլիսի 22-ին Բաքու ժամանող Եվրոպական խորհրդի նախագահ Դոնալդ Տուսկի հետ։ Նման կարծիք է հայտնել Ազատլիկ թերթը, բացահայտելով Տուսկի Ադրբեջան կատարելիք այցի որոշ վարակուրային մանրամասներ։ Նշելով, որ Եվրոպական խորհրդի նախագահը Բաքվում հանդիպումներ է ունենալու նաև ադրբեջանական ընդդիմադիր կուսակցությունների ներկայացուցիչների հետ, թերթը գրում է, որ Տուսկի Ադրբեջան այցը համընկնում է Ադրբեջան-Եվրոպա հարաբերությունների խիստ լարված ժամանակաշրջանի հետ։ Միջազգային եւ ադրբեջանական իրավապաշտպան կազմակերպությունների համաձայն Ադրբեջանում քաղաքական բանտարկյալների թիվը մոտեցել է 100-ի, որոնցից 28-ը համարվում են խղճի բանտարկյալներ։ Ավստրալիայի միավորված եկեղեցին պաշտոնապես ճանաչել է Օսմանյան կայսրությունում 1915-1923 թվականներին տեղի ունեցածը որպես ցեղասպանություն։ Նուվել դե Արմենի պարբերականի փոխանցմամբ պաշտոնական ճանաչումից հետո հոգևորականները 1 րոպե լրությամբ հարգել են 1.5 միլիոն անմեղ զոհերի հիշատակը եւ կոչ արել քաղաքակիրթ աշխարհին ճանաչել 20-րդ դարի առաջին ցեղասպանությունը։ Համաձայն Ավստրալիայում անցկացված վերջին մարտահամարի արդյունքների, Ավստրալիայի միավորված եկեղեցին հետևորդների թվով երրորդ խոշոր կառույցն է երկրում կաթոլիկ եւ անգլիական եկեղեցիներից հետո։ Ավստրալիայի միավորված եկեղեցու մաս է կազմում նաեւ Սիդնեի հայ ավետարանչական եկեղեցին։ Ավստրալիայի միավորված եկեղեցին համարվում է լիբերալ գաղափարախոսության գրող։ Չինաստանի նախագահ Սի Ցզինպինը հերախոսազրույց է ունեցել ԱՄՆ նախագահ Բարակ Օբամայի հետ, որի նախաձեռնողն ամերիկյան կողմն է։ Հերախոսազրույցի ժամանակ Զինպինը հայտարարել է, որ Իրանական միջուկային ծրագրի շուրջ համապարփակ համաձայնագրի ձեռքբերումը ամուր կերպով պաշտպանում է չտարածման միջազգային ռեժիմը եւ դրական ազդանշան է ամբողջ աշխարհի համար։ Սի Ցզինպինը Օբամային հայտնել է, որ համաձայնագիրն օգտակար փորձ է միջազգային վեճերը լուծելու բանակցությունների միջոցով։ Օբաման իր հերթին շնորհակալություն է հայտնել Չինաստանին այն կարևոր դերի ու ներդրման համար, որը երկիրն ունեցել է պատմական այդ համաձայնագիրին հասնելու հարցում։ Բացի այդ, երկու առաջնորդները գնահատական են տվել երկկողմ հարաբերություններին։ Շուշիի պետական թատրոնը բեմադրել է Ռոբերտ Եսայանի պոեզիայի հիման վրա արված ներկայացումը, պատմում է Աննա Ղուկասյանը։ Արդեն 8 տարի է Շուշիի Մկրտիչ Խանդամիրյանի անվան պետական թատրոնը շրջում է Արցախի եւ Հայաստանի տարբեր շրջաններով ու ներկայացնում մեր հայտնի բանաստեղծների գործերը եւ ավելի քան 3 տարի է որ խաղացանկում ներկայացվում է Արցախի հայտնի բանաստեղծ Ռոբերտ Եսայանի պոեզիայի հիման վրա արված հարության ժամանակը նույնանուն գրքի վերնագրով ներկայացումը Սա թատրոնի արդեն 4-րդ ներկայացումն է, արված պոեզիայի հիմունքների վրա։ Շուշիի Խանդամիրյանի անվան պետական թատրոնի ղեկավարվեստական ղեկավար Լեոնիդ Հարությունյանի խոսքով բավականին հետաքրքիր բեմադրություն է ստացվել, համադրելով բանաստեղծական արվեստը թատրոնի հետ հանդիսատեսին ավելի ընկալելի է դառնում առաջին ներկայացումը, որ Շուշիում ստեղծվեց, սկզբում Աստղիկ մանկապատանեկան թատրոնը 8 տարի առաջ էր, դա չունենալով ոչինչ, բառացիորեն ոչինչ եւ տեղյակ չլինելով ուժերին, առաջին խնդիրը եղավ ազնիվ եւ մաքուր հայեցի խոսքը ներկայացնել եւ սա առիթ տվեց, որ մենք մեր ունեցած մեծերի Իսահակյան, Տերյան, Չարենց, Սևակ, Կապոդիկյան, Համոսահյան մեծերի խոսքը դարձնել պոեզիայի հիմունքով արված ներկայացում կապում։ Դա Աստված որ այդպես շարունակվի, որովհետև դա յուրահատկություն է եւ ունեցածը պետք է պահել։ Սկսվեց մի փոքրիկ հաղթարշավ հարության ժամանակը ներկայացումով։ Պոեզիայի հիմունքներով արված ներկայացումը արդեն ցուցադրվել է Երևանում, Արցախում, Զանգեզուրում։ Թատերագետները վստահ են, որ ժամանակի հետ վերանում է այն թյուր կարծիքը, թե ժողովուրդը հեռացել է թատերական արվեստից։ Ժողովուրդը ծարավ ունի եւ բարձր պոեզիայի, եւ այսօրինակ ներկայացումների, գաղափարական հրաշալի գործերի, որոնք ազգային նկարագրի բարձրացմանն են միտված։ Աննա Ղուկասյան, այսօր Եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում են փոփոխական անպամացություն Հուլիսի 22-ի երեկոյան ժամերին կարճատև անձրև եւ ամպրոպ։ Վարկյանում 5-ից 10, ամպրոպի ժամանակ 15-ից 20 մետր արագությամբ հարավ արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 12-ից 17, ցերեկը 23-ից 28 աստիճան տաքություն։ Լրատվական ծրագիրը սպառվեց